D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Abdu'l-Bahá, de Jong vu Bahá'u'lláh, Begrënner vun der Bahá'í Religioun, ass d'Thema vun haut. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Abdu'l-Bahá ass an der Nuecht vum 23 Mee 1844 gebuer Déi Nuecht, an där och de Báb, de Virleefer vun der Bahá'í Relioun, seng Missioun deklaréiert huet. Als Bouf schonn huet 'Abdu'l-Bahá mat sengem Papp vill musse leiden. Hien hat 8 Joer, wéi säi Papp an de Prisong gehäit gouf. Während engem Besuch huet hien déi schwéier Kette gesinn, déi säi Papp ëm den Hals hat. Spéider ass 'Abdu'l-Bahá sengem Papp ganz no komm an huet him vill gehollef. Zu Saint-Jean d'Acre am haitegen Israel, wéi quasi all Bahá'í ënner Typhus, Malaria a roudem Bauchwéi gelidden hunn, war et 'Abdu'l-Bahá, deen si gewäsch huet. no hinne gekuckt huet an hinnen z'iesse ginn huet, ouni no sech selwer ze kucken. Erschöpft an selwer krank war hie bal während engem Mount an engem ganz kriteschen Zoustand. De Fait, dass hie guer net no sech selwer gekuckt huet, Seng Geléiertheet a seng grouss Bescheidenheet, an dozou nach d'Bewonnerung vu sengem Papp, hunn Abdu'l-Bahá den Titel de Meeschter bruecht, en Titel, deen haut nach gebraucht gëtt, wann ee vun him schwätzt. An de westleche Länner huet Abdu'l-Bahá ganz vill derzou bäigedroen, fir sengem Papp seng Visioun vun der Zukunft vun eisem Planéit kloer an däitlech duerzestellen. Et ass duerch hien, wou de Bahá'í Glawen, deen als kleng Bewegung am Mëttleren Orient ugefaang huet, ganz séier eng Weltrelioun ginn ass. Nom Doud vu sengem Papp ass hie Prisonéier vum Ottomanesche Räich bliwwen. Et ass duerch seng Bréiwer a säin direkte Kontakt mat den éischte westleche Gleewegen, déi a Palästina koumen, wou hien zur Verbreedung vum Glawen ausserhalb dem Mëttleren Orient bäigedroen huet. No der Revolutioun dunn vun de Jongtierken war et Abdu'l-Bahá méiglech ze reesen. Am August 1911 huet hien d'Hellegt Land verlooss, fir véier Méint am Westen ze verbréngen, virun allem zu London an zu Paräis. Op en Neits huet en déi westlech Gleeweg getraff an huet all Dag Konferenzen iwwer de Bahá'í Glawen an hir Prinzipier ginn. D'Fréijoer drop war 'Abdu'l Bahá fir e ganzt Joer fort, erëm an Europa, dunn an Amerika an a Kanada, wou seng Rees vill zur Verbreedung vum Bahá'í Glawe bäigedroen huet. Wärend senge Visitten a méi wéi 40 Stied an Nordamerika gouf hie mat vill Respekt a Begeeschterung empfaang, an dat souwuel vun de Gleewege wéi och vun der Ëffentlechkeet. Vu Stad zu Stad gouf hien invitéiert, fir a Kierchen, Synagogen a viru Gruppen an Organisatiounen ze schwätzen. Alles dat huet mat sech bruecht, datt de Bahá'í Glawen zu enger neier Kraaft ginn ass, déi d'Gesellschaft ëmännere kann an hir en neien, reliéisen Otem bréngt. Abdu'l-Bahá sot, D'Relioun vu Gott ass fir Léift an Eenheet do, maacht doraus keng Ursaach vun Haass a Sträit. Dës Rubrik gouf iech wéi ëmmer presentéiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í um Internet ënnert www.bahai.org.